الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, on va, alhamdulillah, on va commencer aujourd'hui le cours 33, hein, c'est l'avant-dernier cours, inshallah, dans notre livre. Et euh, le chef, il est rendu à la, le point numéro 9. dans la critique de la cassette d'Abdul Majid al-Zandani Al-Intikhabat wa Iradat al-Umma les élections et la volonté du peuple ou la volonté de la nation donc là le chef il le critique sur un point il dit al-mulahadat الملاحظة tasia قال يا أبناء اليمن احمدوا الله أن دستوركم يضمن لكم كل هذا حق اختيار الحاكم المشاورة حق المراقبة حق التحاكم إلى شرع الله وحق العزل هذا عزل هذا هذا العزل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Donc, euh, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là Il dit Ô oh, les fils du Yémen, glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala que votre constitution vous donne, ces, vous donne tout ça, hein, vous donne tous ces droits-là. Le droit de choisir le dirigeant, le droit de de consultation, le droit de surveillance, le, droit de surveillance, c'est-à-dire de, qu'est-ce que l'État fait, le droit de juger selon la charia d'Allah, le droit d'enlever le dirigeant, c'est-à-dire euh, d'enlever, de, comment ils disent, euh, de destituer le dirigeant s'il faut, et il dit que ça, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il répond maintenant le chef à ce point, à ce, à ce, au sujet, à ce sujet-là, en quatre, en, en quatre points. قال لي لي مع كلامك هذا أربع وقفات الوقفة الأولى قولك احمدوا الله أن دستوركم يضمن لكم هذا كل هذا هذا المدح للدستور جاء مثله في شريط أدي الأمانة ولا تك سفرا آه، ما نصه آه، حمدا لله جل وعلا لقد تيسر لأبناء الشعب اليمني أن يضعوا دستورا هذا الدستور هو وثيقة بين الحاكم والمحكوم وعقد بين الحاكم والمحكوم بين حقوق الحاكم وواجباته وبين حقوق المحكومين وواجباتهم بفضل الله وصلنا إلى هذه النتيجة وتحقق لنا الشيء الكثير ولكن هذا الدستور يحتاج إلى أن يسهر, أن يسهر عليه ويراقب تنفيذه وتطبيقه فإنه قد ضمن حقائق كثيرة وضمن حقوق وضمن حقوقا كثيرة لشعبنا Donc le chef il commence à dire, il dit moi je dois euh, critiquer certains points que tu as mentionnés et je vais critiquer les points dans quatre, en, en, en me concentrant sur quatre quatre euh, points ou quatre aspects. Disons que le premier point, il dit, c'est lorsque euh, Abdul il dit euh, glorifiez, Allah que votre constitution vous donne tous ces droits-là. Il dit cette glorification de la constitution, elle a été mentionnée également dans l'autre cassette hein, Adil Amana wa la Sifran, hein, dont on a fait la critique auparavant. Et dans cette cassette-là, il avait dit la même chose à peu près c'est-à-dire glorifier Allah, hein, on glorifie Allah, que Allah nous a facilité pour les enfants du Yémen euh, de, de, mettre une constitution, et cette constitution c'est une entente, hein, c'est un pacte entre le dirigeant et les dirigés. Euh, un, pacte entre le dirigeant et ceux qui sont dirigés, entre euh, c'est un, un contrat entre le dirigeant et le dirigés. et il y a donc dans ce contrat les droits du dirigeant et ses obligations, et les droits des, des dirigés ou du peuple, et leurs obligations et leurs responsabilités aussi. Donc, euh, par la grâce d'Allah, il dit, on est arrivé à ce résultat, et on a réalisé beaucoup de choses. Euh, mais cette constitution, elle a besoin de gens qui vont euh, veiller sur elle, et qui vont surveiller son application et son exécution. Euh, parce qu'elle a, elle a garanti au peuple beaucoup de, de, de droits et, et, elle a donné au peuple beaucoup de droits, à notre peuple beaucoup de droits. Cheikh il continue à la critique et maintenant il commence la critique il dit قلت فلننظر بعضا مما احتواه هذا الدستور الذي تبنى مدحه يعني تتبنى مدحه حتى نرى مدى صحة هذا المدح فمما جاء فيه المادة الرابعة الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بكل بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة قال شيخنا محمد أمان الجاني يرى النظام الديمقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع بهذه السلطة كلها بهذه السلطة كلها التشريعية والقضائية والتنفيذية وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له ويملك ويملك التعديل والإلغاء في مواد القانون وإنشاء ذلك ثم الشعب نفسه, نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة معينة في ضوء التشريع كما يتولى الشعب نفسه تنفيذ آه، التنفيذ بعد القضاء وهكذا يكون الشعب كل كل شيء في النظام الديمقراطي الشعب كل شيء في, في, في النظام الديمقراطي فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه وهو الذي يتولى سلطة القضاء ثم هو الذي ينفذ ما قضى هذا القاضي الديمقراطي فما الذي يبقى لرب العالمين الذي خلق العباد إن تشريع آه، إن التشريع لرب العالمين وحده وقد تم أما القضاء وتنفيذ ذلك التشريع فهو الذي يتولاه ولاة أمور المسلمين من من ولي الأمر من ولي الأمر رئيس الدولة ورجال حكومته ومن ومن وزرائه وأمرائه ورجال الشورى والقضاء وجميع أعضاء الدولة فهؤلاء جميعا يشغلون يشغلون وظيفة وظيفة واحدة ألا وهي تنفيذ أحكام الله بين عباد الله كما جاءت في كما جاءت من عند الله. Donc, on va commencer. Le chef il dit, maintenant on va voir qu'est-ce que contient ce, cette constitution que tu as commencé à glorifier dans, dans cette parole-là que tu as dit, Et on va voir jusqu'à quel point elle est, valable, cette glorification de la Constitution que tu as fait. Parmi ce qui est mentionné dans la Constitution, il y a l'article 4. Et dans l'article 4 de la Constitution, ça dit que le peuple est celui qui détient la souveraineté et qui est la source de la souveraineté. Hein. C'est elle qui est à l'origine de la souveraineté. Et elle exprime sa souveraineté par le moyen direct, de façon directe, dans les euh, euh, référendums, dans les, référendums et dans les euh, élections générales. Ok Donc ça c'est l'article 4. Le chef, il mentionne ensuite les paroles de Muhammad Aman al-Jami, le chef Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, qui critique cet, cet article-là et ce point-là. Il dit, <coughs> le chef euh, le système démocratique considère que le peuple, c'est lui-même euh, qui a le droit, qui a, l'autorité et qui a la, souveraineté. Toutes les formes de souveraineté appartiennent au peuple dans le système démocratique, que ce soit euh, la souveraineté législative dans l'aspect législatif, dans l'aspect juridique et dans l'aspect exécutif, tout ça, ça appartient au peuple selon le système démocratique. Et ça, ça veut dire que le peuple détient le droit de légiférer les lois. Et euh, donc, ils ont, ils ont, donc euh, ils ont le droit, le peuple a le droit de corriger ou de changer ou d'éliminer un, article de, de la loi s'ils veulent. C'est le peuple qui se dirige lui-même en fait. C'est-à-dire après qu'il y a eu le jugement qui a été établi, et eh bien, c'est le peuple également qui s'occupe d'appliquer et d'exécuter ce jugement-là. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça, donc, que dans le système démocratique, c'est le peuple qui s'occupe de tout. Hein. C'est le, peuple qui est à l'origine de toutes les, euh, les, tous les, les, droits et toute la souveraineté. Donc, si c'est le droit, si c'est le peuple qui, qui détermine les lois et qui légifère, et si c'est le peuple qui détermine l'autorité et le droit et le jugement, euh, puis si, c'est lui également qui exécute le jugement dans le système démocratique, alors qu'est-ce qui reste au Seigneur de l'univers, hein? celui qui a créé les hommes Donc le Cheikh il dit, la législation du Seigneur de l'univers, la législation appartient uniquement, c'est un droit qui appartient uniquement au maître de l'univers, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a le droit de légiférer. En ce qui concerne la question de <coughs> du jugement et de, de, de l'aspect juridique et des lois et de l'exécution des lois, et eh bien ça c'est quelque chose qui appartient aux dirigeants des musulmans dans l'islam, et c'est-à-dire le chef de l'État et les hommes du gouvernement qui s'occupent du gouvernement aussi, euh, de même que les ministres et les, les maires et les gens qui sont responsables de la consultation, à euh, Ahl shura Rijal shura et également les juges, ainsi de suite. Donc, c'est ceux-là qui s'occupent de l'exécution de la loi d'Allah Donc, tous les membres du gouvernement, ils ont un seul rôle, un seul, un seul travail, c'est de d'exécuter les règles d'Allah entre les, entre les serviteurs d'Allah comme elle est, comme comme elle est venue euh, de la part d'Allah comme elle a été révélée. de la part d'Allah <coughs> Ensuite, le cheikh, il mentionne, il dit, قلت فحمدا لله على هذا الدستور c'est comme si on voulait dire, le cheikh, il mentionne cette euh, expression-là en disant, est-ce que donc tu vas continuer à glorifier Allah pour, à remercier Allah pour ce, cette constitution, malgré tout ce qui, tout ce qu'on vient d'expliquer là, maintenant. Ensuite, il explique encore, le, il dit, إيه، ومادة الخام المادة الخامسة يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا للشيخ <coughs> الزي dans l'article 5 de la constitution yéménite c'est écrit que le système politique euh, de la république est établi sur euh, le multipartisme, <coughs> le multipartisme et le pluralisme euh, des partis politiques. Et, et ça c'est dans le but de s'échanger le pouvoir de façon pacifique. Hein, qu'il y ait une rotation ou un changement du pouvoir de façon pacifiste. شيخ قلت إن التعددية فرع عن الديمقراطية وهي قسمان تعددية سياسية وتعددية فكرية وعقائدية euh, il dit que le multipartisme ou le pluralisme euh, politique, il est, c'est une des branches de la démocratie et elle est divisée en deux parties. La première partie c'est le, le, le, pluralisme politique et euh, la deuxième partie c'est le pluralisme de, des idées et des croyances. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs partis politiques et plusieurs idéologies et plusieurs croyances. Ok Multiplicité. Donc le chef il critique ces deux aspects-là. Le premier aspect, أما التعددية العقائدية فمعناها أن الناس في ظل النظام الديمقراطي لهم الحرية في أن يعتقدوا ما يشاءون ويمكنهم الخروج من الإسلام إلى أي ملة ونحلة أخرى حتى ولو كانت يهودية أو نصرانية أو شيوعية أو اشتراكية أو علمانية وتلك هي الرد بعينها آه، وتلك هي الردة بعينها قال, قال, آه، قال تعالى إن الذين ارتدوا على أتبارهم من بعد ما تبين له الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرار إسرارهم وقال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Donc, le cheikh, il dit, en ce qui concerne euh, l'aspect la, euh, qu'on euh, qu a mentionné, par exemple, par rapport à la, à, à la, plural, à, à la pluralité des croyances, Euh, ça signifie quoi Ça signifie que dans le système démocratique, les gens ont la liberté de croire en ce qu'ils veulent. Et ils peuvent sortir de l'islam s'ils veulent vers n'importe quelle autre croyance ou religion, que ce soit même le judaïsme ou le, ou le christianisme ou le communisme ou le socialisme ou la laïcité. Et ça, c'est en soi, c'est une forme d'apostasie de l'islam. Ah non, ça, ça se passe maintenant au Yémen, ça se passe maintenant, mais ça, ça se passe pas seulement au Yémen, c'est dans tous les pays qui, qui se disent démocrates. Il y a ces systèmes, ces idéologies-là qui sont prônées, parce que ça fait partie de, de l'idéologie du, de la laïcité, de la laïcité puis de, de la démocratie, que tout le monde doit avoir la liberté de croire en ce qu'il veut, de, de, de penser comme il veut. puis ça veut dire qu'ils ont le droit d'apostasier l'islam, de changer de religion comme ils veulent, hein, comme si comme on change de, vêtements, on, le on, change de vêtements, on change de chemise, comme on dit, et eh bien ils changent de religion comme ils changent de chemise. <coughs> Oui, maintenant c'est comme ça, mais bon, c'est sûr qu'au Yémen, il y a la, il y a, il a, en fait non, c'est pas un royaume, c'est, c'est un pays, une république démocratique. Le problème c'est pas ça, c'est que ça, ça a été imposé, hein, par les, les pays occidentaux sur les pays musulmans. Puis aussi, c'est que en, Yémen, une des différences aussi, c'est qu'il y a encore euh, un attachement très fort aux tribus. Aux tribus. Donc c'est un pays quand même qui est attaché très, de façon très solide au, tribal, tribalisme. Et, donc, euh, des fois, parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que Bien entendu, étant donné qu'il y a les tribus, puis parfois certaines tribus sont très puissantes, sont très fortes, eh bien, le gouvernement ne peut pas imposer ses, lois, son, autorité sur, tout, sur tout le monde comme il voudrait. Il y a encore beaucoup de tribus qui sont, euh, disons, c'est-à-dire euh, ils sont obligés de faire des compromis avec les tribus aussi. Ben, pas complètement indépendantes, mais à une certaine limite, oui, parce qu'ils ont, ils ont quand même, ils sont armés parfois, puis tout ça, donc, ouais, ouais. Donc, euh, <coughs> je connais pas plus que ça parce que je ne suis pas tellement au courant des, de la réalité de la situation politique au Yémen, sauf que ces idées de démocratie-là, de liberté, puis de, de, de multipartisme, de pluralisme, ça c'est des valeurs euh, démocratiques qui sont pro, euh, disons, enseignées puis propagées, prônées par tous les systèmes démocratiques et tous les, pays occidentaux prônent ces idées-là. Hein. Donc, c'est, en fait, bien entendu, ça divise les musulmans, ça divise la société, ça c'est certain. Parce qu'au lieu de s'unir sur la vérité, ils vont euh, prôner et appeler à la liberté de, de croyance et d'idées. Ça, ça amène, bien entendu, une sorte de division dans la société, encore plus, et surtout parmi les musulmans. Et le cheikh, il mentionne les versets 25 euh, et 26 dans Surat Muhammad. Euh, on va lire ensemble. 25 et 26, Allah dit à propos des justement de ceux qui ont apostasie leur religion, qui sont revenus sur la, qui sont revenus après avoir connu la vérité, sont revenus à la mécréance.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 Dans certaines choses, on va vous obéir. Il y a des musulmans comme ça maintenant, ils disent aux kuffars qui détestent l'islam, qui sont les ennemis d'Allah, on va vous obéir dans certaines choses. Et en faisant ça, ils reviennent, ils retournent à la mécréance, hein, ils acceptent la mécréance. Et ils mentionnent <clears throat> le verset 217 dans Surat al-Baqarah. Hein, c'est comme ils disent par exemple aujourd'hui, ok on va vous obéir dans la question de la démocratie, on va vous obéir dans la liberté de croyance, on va vous obéir dans euh, la laïcité ainsi de suite. Donc ça, c'est des formes d'égarement, il n'y a, pas de doute là-dessus. Hein. Celui qui doute là-dessus, eh ben, déjà, déjà c'est un signe qu'il est soit ignorant ou soit égaré Ce hein, sont du droit chemin. Et le cheikh, il mentionne le verset 218, euh, non, pardon, 217, dans Surat Al-Baqarah. Le cheikh, il dit, <clears throat> « Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront mécréants, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Hein? Et il mentionne le verset 85 dans Surat Al-Imran qui dit Et celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Donc ça c'est. Euh, les versets que le cheikh a mentionnés. Ensuite il parle de l'autre aspect, c'est euh, le pluralisme politique. Il dit أما التعددية السياسية فهي فتح المجال لكافة الأحزاب بغض النظر عن أفكارها وعقائدها لتحكم المسلمين لتحكم المسلمين عن طريق الانتخابات لتحكم المسلمين عن طريق الانتخابات وهذا فيه مساواة بين المسلم وغيره وغيره وهذا خلاف للأدلة القطعية التي تحرم أن يتولى المسلمين غيرهم Le chef sait qu'il dit en ce qui concerne la, le pluralisme politique, c'est d'ouvrir la porte en réalité à tous les partis, sans, euh, sans, sans exception, c'est-à-dire sans, euh, sans regarder ou sans faire attention à leurs idées ou à leurs croyances, pour qu'elles soient, euh, pour qu'elles dirigent les musulmans euh, par la voie des élections. Donc ça veut dire le pluralisme politique, ça veut dire que tu acceptes que dans le pays il y ait des partis et des gens, des, partis et des groupes qui invitent les gens à voter pour eux sans tenir compte de leurs croyances religieuses ou leurs croyances politiques ou leurs idéologies. Donc tout le monde a le droit de, penser et d'appeler à n'importe quelle idée politique qu'ils veulent, ou même parfois il y a des, ces partis politiques-là qui sont clairement des partis politiques qui sont avec des idéologies et des croyances de coffre, et ils appellent les musulmans à ces, à ces idées-là, et donc c'est en fait d'appeler pour que les musulmans euh, soient dirigés par ces partis-là à travers les élections. Et ça aussi, une autre chose, c'est que tu mets à égalité le musulman et le non-musulman. Et ça, bien entendu, c'est en opposition complète et totale avec euh, les, versets et les preuves qui sont déterminantes à ce sujet-là, qui interdisent aux musulmans de prendre pour alliés les non-musulmans. Donc ça, c'est très clair à ce sujet-là. Et le cheikh, il, il dit ensuite, « Qultu » est-ce que tu vas encore dire que tu glorifies Allah pour cette constitution, après qu'on a lu l'article 5 et 4, après il mentionne un autre article, il dit, مادة المادة السادسة تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة وإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول, الدول العربية يعني والقانون الدولي المعترف بها بصورة عامة قلت فهذا لا يحتاج إلى تعليق ولا يسعني إلا أن أقول فعلى ما فعلى ما يحمد هذا الدستور Il dit, l'article 6, ça dit que l'État confirme hein, qu'elle agit selon les pactes des Nations Unies, les, les ententes des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme et également le pacte des pays arabes hein, et également les, lois, les règles des lois internationales qui ont été euh, reconnues de façon générale. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans cet article, l'article 6. Et tout le monde sait et tout le monde est au courant que dans ces... Euh, dans ces choses-là, dans les, pactes des Nations Unies et dans les, dans les déclarations des droits de l'homme et dans euh, ces, ces, trucs des lois euh, internationales et tout, il y a des règles, des lois et des ententes qui sont, qui sont contraires à l'islam. Et donc de retourner à ça pour juger entre nous, c'est bien entendu, certains d'entre ces articles ou ces lois-là sont contraires à l'islam. Et donc on ne peut pas glorifier la, la constitution euh, par rapport à ces règles-là, puisqu'elles sont contraires à l'islam. Et c'est pour ça que le cheikh dit, donc, on n'a pas besoin de faire de commentaires à propos de ce point-là. Je peux seulement dire une chose, hein, seulement, je peux seulement dire quelque, euh, cette chose, c'est pour quelle chose tu vas glorifier cette constitution En te basant sur quoi Est-ce que c'est pour ces choses-là que tu vas glorifier, glorifier la constitution Après, il mentionne l'article 41. Il dit المادة الواحدة آه، وأربعون تكفل الدولة آه، تكفل الدولة حرية الفكر والإعراض عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون قال الشيخ ابن عثيمين إن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر لأن كل من اعتقد أن أحدا يصوه له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله Ok, ici, il, il, ici le chef il mentionne l'article 41 dans la Constitution. Il dit <coughs> l'État euh, l'État donne le droit de donne la liberté de croyance. Hein. L'État donne la liberté de penser plutôt, la liberté de penser et la liberté d'exprimer toute opinion, soit par parole, soit par écrit, ou soit par euh, image, hein, dans les limites de dans les limites de la loi. Donc, Donc ça, ça veut dire qu'ils prône la liberté de penser et la liberté d'expression, comme, dans les, comme dans les pays pauvres. Le cheikh Ibn Uthaymin, il parle maintenant, il a mentionné une dans une fatwa qu'il a fait à ce sujet-là, qui est mentionnée dans son Majmou Fatawa, à la page 99 et 100, il dit « Celui qui permet à quelqu'un, euh, aux hommes, d'être libres dans leur croyances et de croire en ce qu'ils veulent comme religion, il est kafir. Celui-là, il est kafir, celui qui permet ça. » parce que euh, chaque toute personne qui pense ou qui croit que quelqu'un a le droit de prendre comme religion autre que la religion de Mohammed alors c'est un kafir il a mécru en Allah il doit être demandé de se repentir hein, et si s'il se repent il, est, laissé libre, sinon il, est obligatoire de l'exécuter par la loi islamique. Et ça, encore une fois, je vais juste clarifier le point ici, parce que vous allez voir ça souvent dans les livres de fiqh et dans les livres de et d'autres, quand les ulama, ils parlent d'un point, ils disent si quelqu'un ne croit pas en telle chose, ou si quelqu'un dit telle chose, il est kafir, et on doit lui demander de se repentir, et s'il ne se repent pas, il est obligatoire de l'exécuter. Ça, bien entendu, c'est dans les limites et dans les règles de la charia, dans le sens que euh, c'est dans, dans, un pays musulman seulement que ça doit s'appliquer, par, par l'ordre du dirigeant officiel d'un pays, hein, après que la personne ait été jugée devant un tribunal musulman selon les lois de la charia. Donc c'est pas quelqu'un comme ça qui décide, n'importe qui dans la rue, qui décide qui va être un apostat et qui va être exécuté ou non, de façon euh, un peu chaotique, là, comme les takfirines et les djihadis essaient de le faire. <coughs> après le chef il dit ثم قال وهذه الكلمة عن كلمة كفر كلمة فكر التي يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il a mentionné un point de plus. Il a dit, la parole, cette parole, quand on utilise la parole de penser, al-fikr en arabe, la pensée, hein, quand on dit la liberté de penser, il dit euh, d'utiliser le mot penser et qu'on l'utilise dans le, dans, le, dans le but de parler de la religion, comme si la religion c'était une, une, pensée ou une idée, eh bien ça, il, faut complètement l'éliminer des, dictionnaires et des livres islamiques, pour pas qu'on arrive à cette mauvaise conclusion et cette mauvaise signification que les gens ont adoptée maintenant, de penser que euh, la religion c'est comme une idée, comme une idéologie comme les autres, et que tu as le droit de penser cette idéologie-là ou non. exact. Et comme Cheikh Ibn a dit, les la religion ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une idéologie, c'est la révélation d'Allah, c'est la révélation de la parole d'Allah et donc on ne peut pas appeler ça des pensées ou des idées. Après il mentionne les paroles de Cheikh Mohammed Aman al-Jami à ce sujet-là. Il dit وقال شيخنا محمد أمان الجامي في, في النظام الإسلامي حرية القول وحرية الرأي وحرية العلم والتعليم وحرية الكسب والإنفاق وحرية السكن والانتقال والسفر والحرية الشخصية الفردية فهذه الحريات يتمتع بها كل من يؤمن بالنظام الإسلامي آه، بيد أنه لا يوجد لا توجد في الإسلام الحرية المطلقة غير المقيدة في كل ما ذكر آه، في كل ما ذكر وفي غيرها بل جميع الحريات مقيدة بقيود الشريعة الإسلامية التي نظمت للناس حياتهم حتى غايرت حياتهم حياة الحيوانات الأخرى Le cheikh il dit que le, les paroles du cheikh Mohamed Aman al-Jami ici, il dit le système démocratique islamique, dans, euh, pardon, dans le système démocratique, il y a la liberté de penser, la liberté d'opinion, de, d'opinion, la liberté de connaissance et d'enseignement, la liberté de, de travailler, de, de, gagner sa, de, de gagner sa vie comme on veut et de dépenser l'argent comme on veut. La liberté de logement et la liberté de déplacement et de voyage et la liberté individuelle. toutes ces libertés-là sont euh, euh, sont offertes par le système euh, démocratique. Ah non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, toutes ces libertés-là sont données Ok. هذه الحريات يتمتع بها كل من يؤمن بالنظام الإسلامي. Ok. Il dit toutes ces libertés-là sont offertes à toute personne qui croit en le système islamique. Alors que le système, dans le système islamique dans l'islam, il n'y a pas de liberté absolue, sans limite. Hein? Même dans, dans, toutes les libertés qu'on a mentionnées, parmi les libertés démocratiques, eh bien, il n'y en a pas dans l'islam de ces libertés-là qui sont absolues et sans limitation, sans règle. Hein? Toutes les libertés dans l'islam sont limitées par les limites de la charia et par les règles de la charia, qui est venue pour organiser la vie des gens, hein, et qui, qui, a distingué, qui, a, qui est venu faire une distinction entre la vie des êtres humains et la vie des, des autres êtres vivants ou des, des animaux. Donc, <clears throat> ça c'est un point à propos de la question des, libertés et de la liberté de pensée et d'expression. Bien entendu, dans le livre du Cheikh Mohamed Aman, ça c'est tiré du livre للجزيرة العربية خصوصية أوكي وقلت هذا في النظام الإسلامي أما في النظام الديمقراطي فالحرية فيه ليست مقيدة إلا بالقانون ولفظة القانون لم تأتي مقيدة بأي قانون أهو قانون الشريعة الإسلامية أم لا فحمدا لله على هذا الدستور le cheikh il dit bon maintenant on a vu que Euh, dans le système islamique, hein, on a vu qu'il y a des limites et il y a des règles à, respecter, comme le chef Mohamed Aman l'a expliqué. Toutefois, dans le système démocratique, les libertés qui sont offertes ne sont limitées par autre chose que par la loi. Et dans le terme, quand on utilise en arabe le terme loi, et eux ils utilisent le terme qanoun. Hein, et ça, ça veut dire quoi quelle, quelle loi, quel qanoun est-ce que c'est le canon de la charia islamique ou non Donc il dit, est-ce que, est que tu vas continuer à glorifier Allah pour, pour euh, cette, cette constitution C'est-à-dire ici que <coughs> euh, la liberté qui est offerte dans l'islam, parce qu'il y a souvent des islamistes qui veulent utiliser le discours des, des, en parlant de la liberté, et ils se défendent de certaines choses en disant qu'ils ont la liberté de le dire ou de le faire par rapport à la liberté d'expression. Hein. Et euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le système des couffards, dans les droits de l'homme, et ainsi de suite, ils donnent la liberté de, à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas juste la liberté de dire la vérité et d'enseigner le bien aux hommes, mais c'est également la liberté d'enseigner le mal et d'enseigner le mensonge et d'enseigner le faux et de, faire la corruption, la corruption sur la terre, et même propager la, corruption sur la terre. Donc, dans l'islam, il n'y a pas cette liberté-là de façon absolue. La liberté dans l'islam, elle est limitée par les règles de la charia. Toutefois, eux, ils limitent leur liberté par la, loi, par la loi canadienne ou la loi faite par américaine ou la loi européenne, la loi française ou d'autres lois, parmi les lois qui sont inventées par les êtres humains. Et ces lois-là, bien entendu, elles ne sont pas euh, comparables aux lois d'Allah et elles permettent tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est corruption. Et donc c'est ça qui est euh, très très grave dans ces, dans ces constitutions-là qui offrent aux hommes ces libertés-là sans limite et sans, sans, sans clarifier que c'est par la charia qu'on doit juger. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre, une autre euh, article de la constitution. يدي مادة المادة آه، واحد وسبعين آه، واحدة آه، وتصدر القرارات بالأغلبية تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين قلت قد تقدم الكلام على ما يتعلق بالأغلبية المطلقة في مفاسد الانتخابات المفسدة الخامسة عشرة فحمدا لله على هذا الدستور il dit que dans l'article 71 c'est mentionné que les, les, les décisions sont établies par la, la majorité absolue donc euh, selon le nombre des membres présents Donc ça veut dire que c'est la majorité qui détermine qu'est-ce qui est accepté comme décision et comme loi. Donc le cheikh il dit, on a déjà parlé de ça quand on a fait, quand on a parlé du point numéro 15 hein, les méfaits de la démocratie au début du livre. Donc on n'a pas besoin de rajouter plus que ça. Est-ce que tu continues encore à glorifier ce, cette euh, constitution hein Après il mentionne un autre article. Il dit l'article 156 المادة واحد و المادة 56 آه، و100 لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مادة الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل مواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلاث من ثلث أعضائه وفي جميع الأحوال يناقش يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر آه، رفض, آه، رفض الطلب لا يجوز إعادة الطلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة آه، المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلث أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب في الاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد ممن أدلوا بصوت بأصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء قلت قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر L'article 156, c'est incroyable, c'est grave. Ça dit quoi Ça dit que le, le chef de l'État, de même que les membres de l'Assemblée peuvent demander de changer un article de la Constitution. Et c'est obligatoire pour eux de mentionner, euh, euh, ils doivent absolument mentionner euh, les raisons pourquoi ils veulent changer cet article dans la Constitution et les causes qui, vont justifier cette demande de rectification de l'article. Euh, si cette demande est venue de la part des membres du Parlement, alors c'est obligatoire qu'il y ait un tiers des membres du Parlement qui vont signer cette demande-là. Et à chaque fois, euh, on, doit, débattre, hein, l'Assemblée doit débattre euh, le, principe de cette demande de rectification-là et ils vont remettre leur décision au euh, euh, à son sujet, au sujet de cette euh, de ce changement de la loi, de l'article la, de de la rectification de l'article par voie de majorité des membres. Il dit si la demande est refusée, il n'est pas permis de, de ramener la demande encore une fois euh, de pour changer un article, pour changer cet article-là en particulier, excepté après un an de du refus. si l'article, de changer l'article, ça a été refusé, il faut attendre un an avant de redemander encore une fois pour faire changer cet article-là. Et ensuite, il dit, si, le, Parlement est en accord avec le changement de l'article, on doit débattre euh, de ça pendant deux mois ou après deux mois de la date de l'accord. Euh, <clears throat> et il dit que si trois quarts de l'Assemblée est d'accord avec euh, le changement de l'article, et eh là, euh, et <clears throat> eh bien là, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite Ils vont faire un référendum pour demander à toute la population de voter s'ils sont d'accord. S'il y a la majorité absolue, pour euh, faire le changement de cet article-là de la part du peuple hein, par le référendum, alors là on va changer l'article de la Constitution à partir de cette date, euh, du moment où on a euh, mentionné ou montré les résultats du référendum. Hein. Euh, euh, C'est ça. Donc, le chef il mentionne, il dit, par la suite, il dit, et pourtant, Allah subhanahu il dit dans le verset 59 dans Surat al-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc ça veut dire que, pourquoi faire tous ces trucs-là de vote, de majorité, de députés, de tout ça, euh, trois, les, les un tiers qui doit être d'accord, sinon après les, les euh, trois quarts, après ça il faut faire un référendum, tout ça pour changer un article alors que si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, Allah dit, ramenez-le à Allah et à son messager. Pas ramenez-le aux députés, ramenez-le au Parlement, ramenez-le au peuple. Hein. Donc le cheikh dit قل لي بربك هل الرجوع بنص هذه المادة والتي قبلها إلى الكتاب والسنة في تعديل مواد الدستور أم إلى الاستفتاء العام بالأغلبية ثم كيف نوفق بين هذه المادة التي تبين أن الأغلبية هي المرجع عند الاختلاف سواء وافق ذلك الشريعة أم لا وبين قولك في نفس شريطك آه، هذا عندما قلت اليوم الحكم ليس للأغلبية فيما فيه نص شرعي فحمدا لله على هذا الدستور هذا غير من فيض وقد تركنا آه، عرض مناقشة الكثير من مواد الدستور خشية الإطالة فتبين من ذلك أن مادة واحدة من المواد التي تم التعرض لها بالمناقشة تبطل مدحك تبطل مدحك لهذا الدستور ولكن ماذا يقال عن مدحك له آه، يعني آه، أترك الإجابة للقارئ أترك الإجابة للقارئ الكريم le cheikh dit Dis-moi par ton Seigneur, est-ce que quand il y a des divergences au sujet des articles de, de, cette, euh, de cette constitution, est-ce que, comme par exemple dans l'article 81, 71, pardon, comme on a mentionné plus tôt, euh, yani, par rapport au fait que ça doit être décidé par la majorité, euh, est-ce que ça c'est est-ce que ça c'est euh, basé sur le, le, Coran et la Sunna que vous allez faire les corrections dans la Constitution ou bien vous allez ramener ça au vote hein, et au référendum et au vote de la majorité euh, de la majorité. Il dit comment tu peux mettre en, accord ces choses-là hein? L'article hein, qui mentionne que tu dois faire un vote par la majorité pour avoir une décision lorsqu'il y a <coughs> un désaccord peu importe que ce soit en accord avec la charia ou non, et entre ce que tu dis, toi, dans ta cassette, et ce que tu dis aujourd'hui, le jugement n'est pas pour la majorité, mais il est, euh, il, il, dit aujourd'hui le jugement n'est pas, n'appartient pas à la majorité dans les choses sur lesquelles il y a un texte de la charia. Donc, comment on peut rassembler ou réunir entre ces deux paroles qui sont contradictoires c'est-à-dire, toi tu dis, euh, Abdul Majid al il dit, s'il y a un texte clair de la charia, on ne doit pas faire de vote, et n'est pas la majorité qui décide, puis dans la constitution, on voit que c'est écrit que c'est la majorité qui, prend les décisions, et que c'est pas la majorité qu'on prend les décisions. Ça c'est une contradiction. Et le cheikh dit, ça c'est juste un exemple de qu'est-ce qu'on a mentionné dans, dans cette constitution-là, il y en a beaucoup d'autres points à, critiquer, mais il dit je ne veux pas prendre trop de temps et prolonger trop les choses, donc euh, je vais m'arrêter là pour pas trop prolonger les choses. Euh, mais il dit si j'avais critiqué juste une seule, un seul de ces articles, ce serait suffisant pour montrer que ta, ta glorification de cette constitution-là est fausse. Alors, euh, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux qu'on dise aujourd'hui à propos de ta glorification Et c'est ça maintenant, je vais la laisser, je vais laisser les lecteurs juger de ça maintenant. Ensuite, il dit, <clears throat> le deuxième point sur lequel il veut le critiquer, c'est al-waqfatu الثانية قولك <clears throat> حق المراقبة le droit de surveiller, de surveillance. Hein. أقول إن زعمك بأن عضو المجلس النواب يراقب الحاكم فيه مخالفة صريحة للشرع فإن الحاكم هو الذي يختار له وزراء آه، يختار له وزراء ويختار له من يستشيره من أهل, من أهل الآراء السديدة وقد كان هناك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجالس شورى فمن كان يختارهم الناس أم عمر وكذا الحال في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقبلها وقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإمام فإن الإمام تابع وليس بمدفوع فهو الذي يراقب الرعية أما الرعية فواجبها النصح والطاعة بغير المعصية بغير المعصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته <coughs> وقد تقدم معنا كلام الإمام الشوكاني في هذا الأمر وهذا أولا أما ثانيا فإن هذا القول منك فيه إساءة ظن بالحاكم المسلم وهو دليل على حصول الريب في, في النفوس وعدم صفائها تجاه السلطان المسلم وكأن الحاكم مفروض له أن ينحرف عن الإسلام ويظلم الأمة ويبطش بالرعاية بالرعاية <clears throat> ويخون المسلمين ثم ثم مثل هذه المعاملة ابتداء التي تقوم على الظن السيء مدعاة لحصول الفتن وفقدان الاستقرار وخراب البلاد والعباد Le chef il dit, je vais dire à ce sujet-là, quand tu parles de la surveillance, le droit de la surveillance, il dit, qu'est-ce que tu prétends ici, là, quand tu dis que les membres du, Parlement, c'est eux qui surveillent le dirigeant, ça c'est déjà en contradiction claire avec la charia, parce que le dirigeant dans l'islam, c'est lui qui, qui, choisit ses ministres, et c'est lui qui choisit ceux qui vont être ses conseillers, et qui vont lui donner les, euh, des... Euh, des conseils, des bons conseils, des bonnes opinions comme à l'époque d'Omar Omar ibn khattab dans le conseil des gens qui donnaient la consultation, c'est qui est-ce qui les conseillait, les gens qui allaient donner le conseil à Omar Est-ce que c'est Omar ou bien c'est les gens qui les choisissaient C'est la même chose pour l'époque de Abu Bakr al-Siddiq, anhu, et avant, avant, avant, avant ces deux-là, le prophète وسلم lui-même, qui est-ce qui choisissait ses conseillers Est-ce que c'est les gens qui choisissaient ses conseillers ou bien c'était eux-mêmes qui les choisissaient Hein, donc il dit donc l'imam il est celui qui suit qui, qui fait suivre et non pas celui qui suit qui, qui suit les autres hein. <coughs> donc il dit ici euh, c'est lui qui va qui va surveiller les, ses, fidèles hein. mais les, les, fidèles eux ou bien plutôt le peuple c'est lui qui surveille le peuple et c'est pas le peuple qui doit le surveiller il dit <laughs> il dit que le peuple ils ont l'obligation de lui donner le bon conseil et d'obéir dans, tout sauf le péché. Hein, d'obéir dans tout sauf le péché. Et le prophète sallam a dit, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Donc l'imam, il est responsable et il sera questionné au jugement dernier pour son troupeau. Hein. Et euh, le chef, il dit, on a déjà parlé de ça quand on a parlé des paroles de l'imam al-Shankani à la page 205, euh, on a parlé de ça déjà. Donc il dit deuxièmement, on peut dire aussi <clears throat> que cette parole, dans, cette façon de parler et de dire que tu veux surveiller le dirigeant, ça montre que tu penses, as une mauvaise pensée du dirigeant musulman. Et euh, ça c'est la preuve que ça, ça prouve que dans, en vous-même, il y a des doutes. Hein, vous avez des doutes et votre, votre intérieur n'est pas, n'est pas pur, n'est pas propre par rapport aux dirigeants musulmans. C'est comme si vous avez l'impression que le dirigeant musulman, c'est obligatoire qu'il qu'il qu'il s'égare et qu'il soit injuste envers la, nation et qu'il et qu'il euh, qu'il soit qu'il frappe hein, son peuple et qu'il trahisse les musulmans. Et cette manière d'agir envers les dirigeants, d'avoir cette mauvaise pensée-là depuis le départ, eh bien c'est quelque chose qui incite hein, à, à, toutes sortes de, de tribulations, toutes sortes de fitna, de désordres et d'épreuves, des choses euh, mauvaises, et qui vont faire perdre la stabilité hein, qui vont détruire le pays et euh, détruire les, les, les, les, hommes également. Ensuite, le cheikh il dit وفي الحديث الذي أخرجه أبي عاصم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله شيخ المنسان حديث يا يابطيطة ابن أبي عاصم دا son livre As-Sunnah et qui est déclaré Hassan dans les paroles de Sheikh Euh, donc il dit ce hadith-là qui est rapporté selon Abu Bakr qui dit J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Le sultan, le dirigeant, est l'ombre d'Allah sur la terre. Et euh, celui qui l'honore, Allah va l'honorer. Et celui qui l'humilie, Allah va l'humilier. Ensuite, le cheikh dit وسلطان الله هو خليفة المسلمين وإمام وإمامهم الذي به تقام الحدود وتنفذ الأحكام ويصان الدين وتحمى الثغور وترسل البعوث للجهاد فتبين من ذلك بطلان قولك السابق le cheikh il dit et le dirigeant d'Allah le sultan d'Allah c'est qui c'est le dirigeant c'est le khalifa des musulmans et leur dirigeant c'est celui qui applique, c'est celui par lequel on peut appliquer les punitions et les peines, et qu'on peut appliquer les règles de l'islam, et qu'on protège la religion, et qu'on protège les frontières des musulmans, et qu'on envoie également les, euh, les troupes pour le djihad. Et donc, on comprend dans cette parole-là la fausseté de ce que tu as dit précédemment. Euh, par rapport au fait que tu dois surveiller le dirigeant, ainsi de suite. Après, il dit الوقفة الثالثة قولك حق حق التحاكم إلى شرع الله قلت كيف نوفق بين ما ذكرته عن الدستور من أنه يضمن لنا حق التحكم إلى شرع الله آه، وبين نص المادة 71 آه، 71 يعني والمادة 56 آه، و100 المتقدمتين اللتين تبين أن العبرة إنما هي الأخذ برأي الأغلبية وأن الشريعة مفروضة على ذلك معروضة على ذلك معروضة على ذلك آه، فإن, فإن وافقت ذلك قبلت وإن خالفتها ردت ولا حول ولا قوة إلا بالله إن كلامك هذا لا يخرجك عن أحد رجلين إما أنك غير مطلع, مطلع حقيقة ما تضمنه الدستور من, من المواد السابقة فيكون مدحك له عن جهل وإما أنك ملبس تريد أن تلبس على الشعب وتحرك عواطفه الدينية حتى يتم تحقيق ما تهدفون إليه ولقد أحسن القائل إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم Le الزي يعني كما euh, on peut euh, comment on peut essayer de réconcilier ces deux choses que tu mentionnes du fait que la, Constitution nous, donne nous garantit le droit de juger selon la charia, et l'article 71 et 156 euh, dans la, la Constitution yéménite on a mentionné tout à l'heure. Et on a vu que c'est basé sur le jugement de la majorité et que la charia est soumise à ça. Donc, euh, yani, yani, <coughs> soit que il dit donc si la majorité accepte ça elle est acceptée si la majorité la rejette elle est rejetée donc cette parole donc que tu dis que ça nous donne le droit de, de juger selon la, loi d'Allah <coughs> soit que tu connais pas la réalité de la constitution et des articles de la Constitution qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc tu l'as glorifié, mais, mais tu l'ignores, la glorifies par ignorance, ou bien tu connais, la réalité de la, de la constitution qui est contraire à l'islam, mais tu veux juste utiliser les, les, pour manipuler les, les sentiments religieux de la population pour arriver à réaliser ton, ton objectif et ton but, et donc tu veux tromper les gens. Et il y a un poète, il y a un poème qui dit, ou il y a un vers dans un poème qui dit, si tu savais pas, ça c'est un malheur, mais si tu savais, le malheur est plus grand encore. Hein? Et, et, le chef il mentionne ensuite le dernier point, الوقفة الرابعة قولك حق حق العزلة هذا العزل هو وهذا العزل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلت ما أشبه كلامك هذا باعتقاد المعتزلة الذين يجعلون من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قتال الأئمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال يرون القتال للأئمة من أصول دينهم وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة التوحيد الذي هو صلب الصفات والعدل الذي هو التكذيب بالقدر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قتال الأئمة آه، الشاهد هو الشاهد من قوله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قتال الأئمة فإن وافقت فإنه يوافق تماما ما قلته وهذا العزل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Donc, le chef, il dit comme point numéro 4, lorsque tu dis, Abdul-Majid al lorsqu'il dit le droit de, de, de destituer le dirigeant, il dit cette, cette destitution, en réalité, c'est ça fait partie de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Le Cheikh, il commence ce, point-là. Il dit, ta parole, elle ressemble vraiment à la Aqidah des Mu'tazila, qui considèrent parmi leurs principes fondamentaux que dans l'ordonnance du bien et du mal, il faut combattre les imams et les dirigeants des musulmans. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit à ce sujet-là, euh, dans Majmou al fatah le volume 28, à la page 127 jusqu'à 129, non 128, 129, il dit <clears throat> et c'est pour ça que parmi les fondements de Ahl Sunnah wal il faut rester avec le groupe, hein, ne pas se diviser. Il faut cesser, il faut, il faut abandonner le, combat contre les dirigeants. Il faut abandonner le combat lorsqu'il y a des, des, des, des, des tribulations et des problèmes dans la société, des fitnas euh, lors des fitna, on ne doit pas euh, combattre. Euh, mais pour les gens de, la passion et des bid'ah, comme les Mu'tazila par exemple, eux ils considèrent que de combattre les dirigeants et les imams, ça, ça fait partie de leur fondement dans la religion. Hein? et ils ont cinq fondements, les Mu'tazila, qu'ils suivent. Le premier fondement, c'est qu'est-ce qu'ils appellent le tawhid, et ça consiste à nier tous les attributs d'Allah le deuxième, c'est la justice. Et en réalité, ça, c'est pour nier la prédestination. Ils appellent ça la justice. Le troisième, c'est le, le, le degré entre les deux. C'est-à-dire, il, croit que la personne qui fait des grands péchés, il est entre la foi et la mécréance, ni un ni l'autre. Et que dans l'au-delà, il va aller dans l'enfer pour l'éternité. Et euh, une phase de wa'id, c'est-à-dire qu'il croit qu'une fois que quelqu'un rentre en enfer, il ne pourra jamais sortir ils, mettent uniquement la concentration sur la menace. Et Al-Amr bil Ma'ruf et al-Munkar, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ça c'est de combattre les dirigeants. C'est-à-dire quand les dirigeants font de l'injustice ou ils font des péchés, ils croient qu'il faut les combattre. Et ça c'est parmi les fondements des gens de Bédard Ensuite, le chef il dit, euh, qu'est-ce qu'on voulait mentionner dans ça, c'est le dernier point quand il mentionne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal en disant que c'est de combattre les dirigeants, c'est en accord totalement avec ce que Zendali est en train de dire. C'est-à-dire qu'il considère que de destituer le dirigeant, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc il est en accord à 100% avec le manhaj des Mu'tazila et des Khawarij. Et on va terminer le cours d'aujourd'hui avec le, al al-ashira, la dixième remarque Ok, c'est un petit point qui n'est pas trop long. Euh, le chef il dit وقال شيخنا محمد أمان الجامي تسمية الانتخابات الجارية euh, en fait c'est عن طريق الانتخابات ونزاهتها وحريتها il dit قال شيخنا محمد أمان الجامي تسمية الانتخابات الجارية في الوقت الحاضر في البلدان التي تخضع للنظام الديمقراطي أنها حرة وصف فيه تسامح كثير وفي واقع الأمر قل أن يوجد انتخابات حر نزيه حر ونزيه وكل من له اتصال بالعالم الديمقراطي يدرك كيفية إجراء تلك الانتخابات وقد يقع أثناء الانتخابات من فتن تفسد القلوب وتثير الأحقاد وقد تكون فتنة دامية وما يحصل من شراء الأسواق ويعلم يقينا أن وصف الانتخابات بأنها حر بأنه حر وأنه نزيه وصف مضلل بل سخرية سافرة والمعروف أن الذي ينتخب ويرشح لأي منصب في البرلمان أو سمه مجلس الشعب إما رجل ثري يختار لثراه أو ذي أو ذو جاه ومنصب وشعبية واسعة يختار لهذه الأسباب. Oui. Donc qu'est-ce qu'il dit le chef ici Il dit euh, il dit, il parle d'un point que Abdul Majid al-Zindani a mentionné dans sa cassette, il dit, il décrit la manière de, il décrit les élections en disant euh, qu'elles sont libres et qu'elles sont, euh, qu'elles sont propres et qu'elles sont libres. Euh, Donc le cheikh, il mentionne les paroles du chef Mohamed Aman à ce sujet-là. Il dit d'appeler les élections qui se produisent à l'époque actuelle dans les pays qui sont sous le système démocratique, de dire qu'elles sont libres, c'est une, c'est une description qui est vraiment, euh, disons, euh, comment on pourrait dire l'expression, c'est quoi hein? Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de tolérance dans cette, dans cette, euh, cette description-là. Pourquoi Parce que la réalité, hein, la réalité qu'on remarque dans euh, les pays où il y a des élections, hein, c'est très rare qu'il y a des élections qui sont libres et propres. Euh, toute personne qui a, des, qui a un lien avec quest ce qui se passe dans les pays démocratiques et comment et qui est, et qui est au courant de comment se passent les élections dans ces pays-là, il est au courant hein, de ce qui se passe dans les, dans les élections, de toutes sortes de, de, tribulations, puis de fitna, et des choses qui corrompent le cœur et qui ramènent la haine entre les gens, et qui amènent même des fitnas euh, qui font couler le sang des gens. Et parfois même, il y a des, des achats de, de, voix, hein. on achète des votes, et euh, parfois donc tout ça ici, c'est des choses qui nous donnent la certitude qu'on ne peut pas décrire les élections comme étant des élections libres et que c'est quelque chose de propre. Et de le décrire de cette façon-là, c'est une description qui, qui égare les gens. Et c'est une moquerie en fait qui est, dévoilée. Hein, parce que euh, on sait très bien que les gens qui sont élus et qui, sont, qui se présentent aux élections dans les systèmes, et démocratique pour être dans le Parlement ou bien euh, pour être dans la Chambre des, députés, eh ben, c'est soit des hommes qui sont riches, on les choisit parce qu'ils sont riches, ou bien parce qu'ils ont un statut important et qu'ils ont de la popularité. Hein. c'est pour ça qu'ils sont choisis. Donc, ça prouve que c'est pas libre comme ils prétendent. Hein. Donc, nous on a fini aujourd'hui avec ça. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et puis on continuera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est le cours 34, Inch'Allah, ce sera le dernier cours, bi'iznillah.